oktobrī. Studijas pulkstenis rāda 10 un 9 minūtes, un Māris Veliks šeit rīta cēlienā pie studijas mikrofona. Mums no 11. līdz 22. oktobrim Radio Marija ēterā ir īpaša akcija, kas veltīta dažādām brīvprātīgo kalpošanas iespējām un jomām, jo Galu galā brīvprātīgo kalpojums ir viena no radio Marija vērtībām un stūrakmeņiem, un daudzi par to zina ļoti, ļoti, ļoti maz, un tādēļ ir vērts par to parunāt jau pirmdien jūs dzirdējāt rīta cēlienā tēmu par ētera brīvprātīgajiem. Tā ir tāda viena brīvprātīgo grupa. Tie ir tie cilvēki, kurus mēs patiešām ēterā dzirdam, piemēram, rožu kroņu vadīšanā. Mēs dzirdējām pirmdienu interviju gan ar mūsu piekdienu vakara brīvprātīgo Ritu un arī ar mūsu brīvprātīgo valdi, kurš lūdzas kopā ar tevi rožu kroni sestdienas rītos. Vakardien dzirdējāt rīta cēlienu par aizkadra darbiem, par administratīviem darbiem un iespēju palīdzēt šajā jomā un arī par tehnisko jomu. Olga un mūsu tehniķis Jēkabs bija ēterā un tad Jēkabs arī pastāstīja par tiem tehniskajiem darbiem, kuriem ir iespēja pieslēgties, lai palīdzētu, lai kalpotu, jo galu galā radio bez tehnikas nav iedomājama. Tik daudz vadu un datoru un torņu un raidītāju, ļoti, ļoti smalkas, nopietnas lietas, un varbūt arī kādu no radio klausītājiem tieši šī joma vilina un intriģē, par ko tad mēs runāsim šodien. Šodien jau trešā epizo epizode šajā ciklā par brīvprātīgo kalpošanu, un mēs šoreiz runāsim par tādiem skanošiem darbiem, jā, par eh, kalpošanas iespējām, kas ir tiešā veidā saistītas ar to, ko jūs radio Marija ēterā dzirdat katru dienu, un būs divas lietas. Pirmais būs par raidījumu montēšanu, savukārt otrā tēma mums būs par playlistes veidošanu. Jā, jā, es zinu, ka šobrīd daudz droši vien jautājumu klausītājiem. Es īsti nezinu, kas ir montēšana, kāds jautā, un kāds varbūt domā, kas tad tā playliste īsti ir. Par to es pastāstīšu pēc īsa brīža, bet laiks noklausīties kādu ļoti, ļoti, ļoti senu radio Marija džinglu, kuru, manuprāt, mēs radījām ar eh, Rihardu, manu nu jau bijušo kolēģi, pirmajā <laughs> sezonā par brīvprātīgo kalpošanu. Dārgais radio Marija Latvijas klausītāji! Arī tu vari kļūt par brīvprātīgo. Radio Marija visā pasaulē darbojas uz brīvprātīgo kalpošanas pamata. Labprātīga sava talanta un laika ziedošana dieva godam un jaunās evanģelizācijas labā ir daļa no Radio Marija harizmas. Tā ir lieliska iespēja ikvienam īstenot savus talantus evaņģēlīja pasludināšanas darbā – piedzīvojot kalpošanas prieku. Ticam, ka Dievs īpaši lietos ikvienu cilvēku, kurš atsauksies šai kalpošanai, lai ar radio Marijas starpniecību paveiktu Latvijā lielas lietas. Raksti mums uz info at rml.lv. <laughs> šobrīd mazliet pat jau smieklīgs šķiet šis džingls. Vai, cik sen tas ir radīts? Vairākus gadus es to neesmu dzirdējis. Bet saturs jau aktuāls arī šodien, tādēļ mēs arī turpinām runāt par iespējām iesaistīties radio Marija misijā, šajā evanģelizācijas misijā, kur tik daudzi veidi, kā mēs varam pieslēgties, būt ne tikai ēterā, bet mēs šajās Šajā nedēļā un arī nākamajā nedēļā runāsim par dažādām jomām. Sākot no telpu uzkopšanas līdz pat vēstuļu nosūtīšanai, un kā es minēju iepriekš, tad šodien mēs runājam par tiem skanošajiem darbiem, par raidījumu montēšanu un par playlistes veidošanu. Parunāsim par to montēšanu, kas tā montēšana ir. Un pirmkārt jau jāsāk ar to, ka primāri jau radio arī ēterā skan raidījumi tiešraidē, un tas arī tas vēlamais formāts, kad jums ir iespēja šeit un tagad iesaistīties šajā raidījumā, nu tā kā šodien. Ja tev ir kādi komplimenti brīvprātīgajiem, tad droši iesaisties. Bet eh, nevienmēr raidījuma veidotāji vai arī raidījuma viesi var tikt uz konkrēto tiešraides laiku. Nu, dzīve ir dzīve, ir darba pienākumi, kādas ģimenes lietas un citi dzīves apstākļi. Un eh, tad, nu, paliek cits variants, ka raidījumu var ierakstīt – lai atskaņotu ēterā atbilstošajā laikā, bet šis ieraksts vienmēr ir jāapstrādā. Nav tā, ka tu ieraksti un raidījums ir gatavs ieraksts, tātad ir jāapstrādā, jāveic skaņas, apstrāde, jāpielīmē skanošā galviņa, kā tu ievēroji, tad katram raidījumam sākumā un beigās ir tāds īpašs džingls, kurš mums atgādina, kas tas ir par raidījumu. Jāievieto, jeb jāielīmē mūzikas pauzes, un šo procesu mēs saucam par montēšanu. Un tad, kad raidījums ir samontēts, kad tur ir tās skanošās galviņas, skaņa ir apstrādāta, kad tur dziesmas ir ieliktas, tad ieraksts var nonākt radio Marija ēterā, un kādam, protams, tas ir jādara, vai ne? Un šī ir lieliska iespēja, kur var kalpot Kā brīvprātīgie mēs arī raidījuma turpinājumā dzirdēsim arī pāris liecības no mūsu brīvprātīgajiem, kuri kalpo tieši šajā jomā. Un tagad par to playlistes veidošanu. Kas ir playliste? Es to definēšu tā, ka tas ir to skanošo ierakstu kopums, kuru tu dzirdi pa radio brīžos, kad nav tiešraides, kad studijā neviens neatrodas. Klusums jau neskan ēterā vai neskan ieraksti, skan dziesmas, ierakstītas lūkšanas, džingli, sveicieni, raidījumu atkārtojumi un arī tas, kādam ir jāsaliek katru dienu. To mēs saucam par playlistes veidošanu. Tātad atskaņošanas liste vai saraksts, ja mēs tā burtiski mēģinātu pārtulkot šo anglisko svešvārdu latviešu valodā. Un ja tikai darbinieki to darītu, Mm, tas ir viens no maniem <laughs> pamatpienākumiem, tad būtu patiešām ļoti grūti to pavilkt. Tāpēc pateicība Dievam, ka ir brīvprātīgie, bet brīvprātīgie šajā jomā ir vēl aizvien vajadzīgi. Pāra brīvprātīgo kalpošanu šajās jomās, kā ir iespēja palīdzēt, kā ir iespēja iesaistīties un kāda ir pieredzes stāsti dzirdēs raidījuma turpinājumā jau pēc mūzikas pauzes. Mīļo klausītāji, joprojām tavā radioaparātā Radio Marija Latvija un rīta cēlienā mēs turpinām brīvprātīgo nedēļu akciju, proti no 11. līdz 20. oktobrim mēs runājam par tām daudzajām un dažādajām brīvprātīgo kalpošanas iespējām un jomām šeit Radio Marija misijā, un patiešām tik daudz jomu ir ēters, ir raidījumu veidošana, lūkšanu vadīšana, vēstuļu sūtīšana, telpu uzkopšana, palīdzība administratīvos jautājumos, par ko mēs vakar dzirdējām, uh, Ir iespēja kalpot kā draugu aģentiem, kas draudzēs informē par Radio Marija Latvija aktualitātēm un draugu locekļiem atgādina, ka šāda radiostacija ir, ir izbraukumu brīvprātīgie, kuri ar mobilo studiju bagāžniekā dodas uz dažādiem dievnamiem, lai svētdienās vai kādos īpašos gadījumos translētu svētās mises no dažādiem Latvijas dievnamiem, bet šorīt, mīļo klausītāji, mēs runājam par raidījumu montēšanu un par playlistes veidošanu, un man šķiet būtu interesanti dzirdēt arī kādu pieredzes stāstu, tādēļ es esmu šajā rītā sazinājies ar Radio Marija brīvprātīgo Gunu Leščīnsku. Labrīt, Guna! Labrīt, labrīt, Māri! Jā, katrs brīvprātīgais ir, ir unikāls cilvēks ar saviem talantiem, ar savu dzīves stāstu un varbūt īsumā guna, ja tev būtu jāiepazīstina ar sevi, tad kas ir tas, ko tu vēlētos klausītājiem pastāstīt par sevi? Jā, nu, pirmkārt es nāku no Ludzas un šobrīd dzīvoju Rīgā. Un, es ikdienā strādāju kā farmaceite un arī un patīk uh, dziedāt. Dzied gan korī, baznīcas korī, gan uh, gospel korī un arī grupā. Un, nu, jā, man patīk uh, gan ceļot, gan lasīt grāmatas, uh, un, un satikties ar draugiem. Un, uh, protams, uh, manā dzīvē galvenā vieta ir uh, dievam un ticībai. Brīnišķīgi. Guna, pastāsti lūdzu, kā tu nolēmi kļūt par Radio Marija brīvprātīgo? Nu, ikdienā es ļoti daudz klausos Radio Marija, tas man uh, palīdz ikdienas darbos un uh, daudz ātrāk strādāt un uh, ļoti interesanti klausīties raidījumus. Un uh, var dzirdēt, cik ļoti raidījumos tiek, ie, tiek ieguldīts liels darbs un ar kādu mīlestību un pacietību pret katru klausītāju izturās raidījumu vadītāju. Un tāpēc es vēlējos vismaz ar nelielu savu ieguldījumu uh, palīdzēt un atvieglot radio darbā. Un, uh, nu jā, un tā, tāpēc nolēmu pieteikties. Sākumā nebiju pārliecināta, ar ko tieši es spēšu palīdzēt, uh, tomēr tik un tā pieteicos, un uh, tad domāju, jau skatīšos. Un, uh, pieteikšanās bija pavisam vienkārši. Nosūtīju e-pastu brīvā formā, ka vēlos uh, kalpot. Un pēc kāda laika ar mani sazinājās un uh, sarunājām tikšanos jau Rādio Marijas telpās Rīgā. Uh, tur man pastāstīja par dažādām, gan kā radio strādā, gan izrādīja telpas un uh, studijas. Un tad mēs izrunājām, ko es varētu darīt. Un, uh, nu jā, un beigās mēs nolēmām, ka es vismaz varētu sākt ar uh, skaņas uh, apstrādi un ar raidījumu montēšanu. Brīnišķīgi. Paldies par tavu iniciatīvu. Paldies, ka tu uzdrošinājies pieteikties. Jā, tu minēji šo skaņas apstrādi, raidījumu montēšanu. Varbūt pastāsti lūdzu, ko tieši tu dari kā brīvprātīgā vai ir kāds eh, konkrēts raidījums, ko tu montē? Jā, es montēju raidījumu Lūkšana ar Svēto Ignāciju, eh, kas iznāk reizi nedēļā, svētdienās. Un, eh, tad varbūt paskaidrošu vairāk. Eh, sākumā ir tā, ka māsa Brigita, kas ir šī raidījuma autors un balss, viņa ieraksta šo raidījumu attēlināti, diktatūrā vai telefonā. Tad viņa to pārsūta. Un, uh, tad jau mans uzdevums ir uh, šo ierakstu padarīt, uh, piemēram, bez liekiem trokšņiem um, un uh, jā, un salīmēt kopā ar fona mūziku, ar tiem jingliem, ar intro, kas gala rezultātā jau ir tāds pabeigts produkts, pabeigts raidījums, ko tad var dzirdēt. Jā. Un šim darbam es izmantoju datoru ar divām skaņas apstrādes programmām, bet noteikti var izmantot arī vienu, kurai ir ērtāk. Un, jā, šis darbs noteikti neprasa daudz laika vai kādas īpašas zināšanas, tāpēc esmu pārliecināta, ka to var katrs. Un, nu, es domāju, ka var patikt arī Jā, brīnišķīgi es atgādināšu klausītājiem, ka raidījums māsas Brigitas veidotais raidījums lūkšana ar svēto Ignāciju skan svētdienās pulkstena desmitos un ir arī šī raidījuma atkārtojums otrdienas vakaros pulksteni desmitos, un tieši pateicoties Gunai, šis raidījums tad iegūst to skanējumu, kāds tas ir, un paldies tev, Guna, par šo kalpojumu, bet es domāju, ka daudziem klausītājiem, kuri varbūt apsver savā prātā šajā brīdī vai savā sirdī domu, ka nu, varbūt arī šī būtu tā viņu kalpošanas joma, varētu būt tas jautājums, nu vai obligāti ir jābūt šeit radio Marijas studijā vai ir jānāk uz vietas, lai, lai veidotu šos raidījumus, vai arī tu šī raidījuma montēšanu veids no mājām, kā ir? Jā, es uh, nedzīvoju, es dzīvoju diezgan nu, salīdzinoši tālu no uh, studijas, tāpēc man, protams, ir ērtāk būtu strādāt no mājām. Un, paldies, ka ir šī iespēja. Tāpēc uh, jā, uh, montēju raidījumus mājās un uh, varu mierīgi savā tempā un brīvajā laikā kalpot radio. Un, man, manuprāt, tas ir labs variants tiem, kas varbūt nedzīvo Rīgā un uh, kuriem ir grūtības izbraukāt. Jā, tieši tā. Nav obligāti jādzīvo Rīgā, lai šādā veidā palīdzētu radio. Tas var būt eh, Latvijā, pat ārpus Latvijas, un interneta iespējas mums arī ļauj būt šajā eh, kontaktā. Un Saki, lūdzu, vai šajā laikā, eh, Guna, tu esi apgūsi arī kaut ko jaunu, vai varbūt nostiprināsi kādas jau iepriekš iegūtas prasmes? Eh, nu, sākotnēji eh, tas darbiņš ritēja mazliet lēnāk, un, <clears throat> jo bija mm, kā, maz, prasīja mazliet zināmu piepūli arī, kamēr apgūsti visas eh, detaļas un sīkumus. Bet šobrīd tas process ir krietni ātrāks un varu arī jau sākt nu, pievienot savu tādu radošumu, piemēram, meklējot fona mūziku. Un man prieks, ka arī uh, tumāri to akceptē, ka nu, mēs varam ieguldīt arī katrs no sevis kādu daļiņu. Jā jā, tieši tā. Man, man eh, liels, liels prieks par katru brīvprātīgo tādu radošo iniciatīvu, un paldies, paldies tev, Guna, par to. Un raidījuma noslēgumā saki lūdzu, kāds būtu tavs eh, novēlējums klausītājiem, kuri gribētu pamēģināt palīdzēt ar raidījuma montēšanu, bet nu, varbūt šaubās vai pieteikties, vai, vai viņi to pratīs, vai spēs, vai eh, ko tu viņiem novēlētu? Un galvenais tiešām ir nebaidīties un uh, vienkārši pamēģināt, jo nu, galu galā vienmēr var atteikties. Jā, bet uh, iespēju kalpot uh, radio ir ļoti daudz, un noteikti būs kas tāds, kas būs piemērots uh, tieši tev, klausītāji. Un, uh, pirmkārt, tā būs forša pieredze, būt daļai no tik svarīga kalpojuma, kāds ir radio Marija, un uh, tas noteikti padarīs tavu dzīvi vērtīgāku. Un, otrkārt, uh, mēs visi zinām, ka Dievs mūs aicina dot citiem kalpot Tāpēc šī būtu brīnišķīga iespēja un, es domāju, jāizmanto to. Un, runājot konkrēti par raidījumu montēšanu, tad, kā jau iepriekš minēju, pat ja nav varbūt, zināšanas vai saprašanas, kā to īsti darīt, tad uh, tev bišu parādīs, apmācīs un uh, noteikti vien neatstās. Paldies, Guna, ka atvēlēji laiku sarunai. Paldies arī par tavu kalpošanu un lai Dievs tevi tajā svētī, lai dāvā savas žēlastības un lai tev brīnišķīga darbdiena šodien. Paldies tev! Paldies, paldies! Ar Dievu! Ar Dievu! Ahojte, sme kapela Harbit a práve počúvate rádio Mária Latvia. Hello, we are Heartbeat and you're listening to radio Mária Latvia. Láska, ktorá nemá hraníc, a nikdy nezakolíše sa, nikdy nezakolíše sa a nikdy nezíde strom. Láska, čo sa nezastaví a nikdy nepomíli sa, nikdy nepomíli sa, neviem k čomu prirovnám ju. Láska, ktorá nemá hraníc a nikdy nezakolíše sa, nikdy nezakolíše sa a nikdy nezíde z trónu. Láska, čo sa nezastaví a nikdy nepomíli sa, a nikdy nepomíli sa, neviem k čomu prirovnám ju. nezakolíše sa, nikdy nezakolíše sa a nikdy nezíde strom. Láska, čo sa nezastaví a nikdy nepomíli sa, a nikdy nepomíli sa. Turpinām rīta cēlienu trešdienā, 13. oktobrī. Māris Velikšs šeit pie mikrofona. Paldies Gunai Lešķinskai par sarunu. Raidījuma turpinājumā mēs dzirdēsim arī māsas Terēzes balsi, jo arī māsa Terēze montē raidījumus un arī veido playlistes. Un tiem, kas varbūt tikko ir ieslēguši savus radioaparātus un nesaprot, kas šeit ēterā notiek, mēs turpinām kādu īpašu akciju Radio Marija ēterā. Akcija, kas ilgs veselas divas nedēļas, sākot no šīs nedēļas pirmdienas līdz nākamās Bībeles nedēļas piekdienai, kurā mēs runājam par dažādām kalpošanas iespējām radio Marija, jo es domāju, ka katrs kristietis kādā brīdī ir jutis vēlmi kaut ko dot no sevis un kalpot Dieva godam un par labu cilvēkiem, tad Radio Marija ir īpaša misija, īpaša evanģelizācijas misija, kas pasludina Dievu, kas ļauj kopīgi lūgties un lūgties Šajā misijā mēs varam būt iesaistīti nenoteikti esot ēterā, jo es zinu, ka daudzus baida mikrofons, kādus varbūt tas vilina, bet um, jā, kādus mikrofons biedē, bet ir arī daudzi aizkadra darbi, un šoreiz mēs runājam par raidījumu montēšanu un par playlistes veidošanu. Kam šis piedāvājums varētu būt aktuāls? Es domāju, ka pirmkārt tiem cilvēkiem, kuriem patīk strādāt ar datoru, kuri nebaidās no datora. Un, protams, arī, ja interesē apgūt kaut ko jaunu saistībā ar skaņas lietām. Un ko radio Marija šajā ziņā var sniegt? Ļoti konkrētas kalpošanas pozīcijas. Ļoti, ļoti konkrētas lietas, kur visdažādākajiem cilvēkiem ar visdažādākajiem talantiem un interesēm ir iespējas atrast savu vietu un izpausties. Jo ir brīnišķīgi, ka mēs varam kalpot draudzēs, bet eh, nereti nu, tā realitāte mums ir tāda, ka draudzēs ir tikai koris un varbūt tu nejūties, ka tas būtu tavs kalpojums vai ziedu kārtošana un varbūt īpaši nav nekāda cita piedāvājuma, tad Radio Marija varētu būt vieta, kur tu vari patiešām likt lietā savus talantus, laist tos apgrozībā, atsaucoties uz evaņģēlija līdzību par talentiem, Un, zini, ka kalpošana radio Marija būs svētība neskaitāmiem cilvēkiem. Tu veltīji kādu, varbūt stundu nedēļā vai divas stundas nedēļā, lai kaut ko darītu šeit radio Marija, un, un pat, pat nevar iedomāties, cik daudzus cilvēkus tas skar. Un eh, Radio Marija šajā ziņā arī visu nepieciešamo infrastruktūru piedāvā. Te ir studijas, te ir datori šeit, ir mikrofoni un, protams, reāls skanējums gan internetā, gan FM viļņos, lai jūs varētu savus talantus realizēt. Vēlāk arī pastāstīšu, kā var pieteikties, bet Šajā brīdī dodamies mūzikas pauzē, un pēc tam mēs arī dzirdēsim arī māsas, māsas Terēzes liecību par viņas kalpošanu, montējot raidījumus un veidojot playlistes. thank you Teici vārdu un viss tāpā Zeme dzied tev slāvās dziesmu Tā ir rokā stāvējās Mani savām rokām veidoji Par savu bēdu mani sauc Mani nekad neatstāsi tu Roku rokās stāvēt. šī bija dziesmas, šī bija grupas divas takas dziesma. 10 un 39 minūtes trešdienā, 13. oktobrī, Māris Veliks joprojām šeit pie mikrofona, un mēs turpinām runāt par kādu īpašu jomu, kurā ir iespēja kalpot šeit Radio Marija studijā un ārpus tās, proti raidījuma montēšana un playlistes veidošana. Un šajā brīdī tad arī uh, ieklausīsimies, kas māsai Terēzē ir sakāms, tā kā māsa Terēze nevarēja tiešraidē tikt, jo šajā brīdī ir aizņemta, bet viņa ir atsūtījusi atbildes uz manis sagatavotajiem jautājumiem balss ziņas veidā, un tad nu arī ieklausīsimies, kā tad māsai Terēzē ar to kalpošanu Rādio Marija šodien apspriestajās jomās veicās, un vispirms jautājums māsai, cik tad, cik tad sen māsa tu jau kalpo Radio Marija? Radio Marija es kalpoju jau sešus gadus. Un, un ko tieši Esmu tu... Esmu ierakstījuši dažādas lūgšanas. Re, re, kā man aizgāja <laughs> automātā nākamais ieraksts. Jā, tad nākamais jautājums ir, ko tu dari Radio Marija? Esmu ierakstījuši dažādas lūgšanas, audiogrāmatas, Šobrīd ierakstu arī ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu. Montēju raidījumus, gatavoju raidījumus ēteram un šādi veidoju arī playlisti. Jā, nu lūk, patiešām paldies, māsa Terēze. Māsa Terēze ir šajā laikā apguvusi tik daudzas lietas, man šķiet, ka viņa gandrīz visu zina šeit par skaņas lietām radio Marija, un jā, māsa Terēze ir brīnišķīgs piemērs tam, cik daudz šeit radio Marija kalpošanā var iemācīties, un tad nākamais jautājums māsai Terēzei, kāpēc māsa tu kalpo radio Marija? Kalpojot radio, es varu lūgties kopā ar citiem cilvēkiem, Kalpojot rādio, es varu liecināt par savu citību. Jā, lūk, liecināt par, par ticību ir iespējams rādio. Un saki lūdzu, pastāsti lūdzu vairāk par montēšanu un arī kādus ierakstus tu montē. Kalpojot rādio, es varu liecināt citiem cilvēkiem par savu ticību – stāstīt viņiem par Dievu, kopā lūgties. Montēt raidījumu nozīmē to sagatavot pārraidīšanai ēterā. Tekstu, kuru mēs ierakstām un pēc tam apstrādājam, noteiktā audio programmā veidojam kopā ar mūziku un pēc tam liekam ēterā. Šobrīd es montēju ikdienas pārdomas kopā ar tēvu Latastu un arī 365 iespējas kopā ar Munisi Lamberti. Jā, patiešām daudzi klausītāji ikdienā dzird eh, šīs 365 iespējas un eh, šīs pārdomas, kuras eh, ir, kuru autora ir Munise Lamberte un šīs pārdomas, kuras ir ierakstījusi Guna Miķelsone, tad eh, līdz tādam patīkami skanošam formātam, tad eh, sagatavo mm, māsa Terēze, par ko viņai liels, liels paldies. Un eh, nākamais jautājums par playlistes veidošanu. Kurām dienām tu māsa gatavo playlistes? Es gatavoju ceturtdienas un piekdienas priestara katahēzi vakara atkārtojumam ko tad lieku arī playlistē. Un šādi un tad es e, gatavoju arī sestdienas un svētdienas playlisti. Jā, lūk, māsa šeit minēja arī ļoti svarīgu lietu – ir raidījuma atkārtojumi, kuriem ir jānonāk ēterā, un arī tie ir kādam jāsagatavo. Un arī māsa minēja, ka viņam ceturtdienās un piekdienās sagatavo priestera katehēzes atkārtojumu. Un, kā droši vien tu labi zini, mīļo klausītāji, priestera katehēze radio Marija ēterā skan darbdienās pulksten deviņos, bet ir arī atkārtojums tās pašas dienas vakarā, proti 11. vakarā, un tad no ceturtdienās un piekdienās māsa tad tad izgriež šīs katehēzes, ievada mūsu fonotēkā un arī ieliek playlistē, tā lai tieši pulksten 11. šīs atkārtojums varētu sasniegt klausītājus, kuri, kuriem nebija iespēja šo raidījumu dzirdēt no rīta. Un visbeidzot pēdējais jautājums māsai Terēzei, vai tu ieteiktu arī citiem pamēģināt kalpot Radio Marija Latvija? Katram, kurš vēlētos kalpot Radio Marija, Es noteikti ieteiktu to pamēģināt. Šeit var daudz ko iemācīties, un vienmēr var just arī kolēģu atbalstu. Jā, paldies māsai par šiem šīm atbildēm, kas sagatavotas, bija ierakstā veidā. Paldies, protams, par kalpošanu. Māsa Terēze ļoti daudz dara un ļoti daudz no tā, ko jūs dzirdat ikdienā, tad um, tas ir viņas roku un intelektuālais darbs, un paldies māsai Terezai. Un šajā brīdī mēs tad, tad turpināsim ar svarīgo informāciju, <laughs> kas tad ir jādara, ja jūs vēlētos pamēģināt kalpot. Hei, hei, hei! Te radio Marija Latvija! Aicinām tieši tevi kļūt par brīvprātīgo šajā pozitīvajā atmosfērā – Jebkuram darboties gribošam, atradīsies sava vietiņa. Pieteikties pa tālruni 67, 969, 128 vai info at rml.clv. Ja tu gribi labu kompāniju, nāc pie mums! Jā, šāds savulaik ar jauniešiem ierakstīts jingls, bet tie, kas nepaspēja kontaktinformāciju informāciju piefiksēt, tad es vēlreiz atgādināšu. Vari savu pieteikumu sūtīt uz info at rml.lv vai arī sazinies personīgi, ja esat Radio Marija Latvija darbinieku paziņu lokā vai varbūt draugos soctīklos, droši, droši rakstiet. Un ir arī infotālrunis 67 969 128. Protams, Radio Marija mājaslapā tad meklējiet Visu kontaktu informāciju rml.clv un vēl arī raidījuma noslēgumā uzsvēršu, ka nav jābaidās, ja tu neproti šo konkrēto jomu. Varbūt interesē raidījumu montēšana un playlistes veidošana, bet neproti. Galvenais, lai būtu tā interese un vēlme pamēģināt, jo mēs apmācīsim. Un mācīsim līdz tam brīdim, kamēr paši varēsiet arī turpināt patstāvīgi un neatkarīgi. Tad no šajā Trešdienā, 13. oktobrī, mēs rīta cēlienu noslēdzam. Atgādinu, ka šoreiz mēs sarunājāmies par brīvprātīgo kalpošanas skanošo jomu, proti par raidījumu veidošanu un playlistes taisīšanu.